Baixamos un pouquiño a música, Xulio, e volvémonos... Outra vez a Moaña, non? A Moaña. Vale. Vámonos a Moaña tamén. <laughs> eh, salimos de falar cunha persona e agora vamos a falar con... Eh, con un, un, un dos responsables da cooperativa Beixoeira eh, que é queixo de, de cabra Vamos a falar entonces con Carlos, non? Sí, vamos a falar eh, con Carlos Pois pues vale, saudámoslo eh, Eso. Moi boas tardes, Carlos tardes, que tal? Boas tardes, benvido, moitas grazas eh, de antes de nada, parabéns, felicitacións claro, por esa medalla por de bronce. Premio. Sí, gracias, gracias. Bronce en, en Oviedo, en Asturias. Que, bueno, sí, sí, que iso de bueno, todo o mundo, non? Como, perdona? Que iso de todo o mundo. Bueno, sei que iso de todas partes, porque iso salí e non faltaron, desde logo. Pero vos <laughs> bronce, nada menos que eh, un, un queixo de bueno, de, unha cooperativa de, sí. de, de persoas que, que vos dedicades a, a facer cousas bonitas, porque senón non, ter, non teríades eh, ese premio tan importante que o bronce, non? Sí, bueno, somos tres socios, é unha cooperativa pequeniña que ten unha explotación de cabras aquí na Morrazo, Moaña mismo, como decías, uh -huh. eh, ao lado do mar, cosa que non é bastante, é bastante rara. Sí. Eh, e levamos uns aniños, non é, a prime, non é o primeiro premio. premio que levamos neste sentido, que xa outros anos tivemos a suerte de ter, uh -huh. pero bueno, este, este ano que presentamos algún máis algún produto máis dos que soli, solemos presentar os anos uh mm. -huh. anteriores, uh mm. -huh. pois levamos eh, tres medallas de bronce en en distintos produtos. Sí. Pois eso, novamente parabéns, eh, a verdade que eh, mm, un do, entre os mellores do mundo, vamos, sí, sí. que que, que eso eh, eh, eh, eh isto un día ademais galego. Sí, en que sitio da historia foi presentado? En Oviedo. En Oviedo. ¿Cómo? Foi presentado en Oviedo, non? Sí, sí, este ano foi en Oviedo. Uh -huh. Cada ano un sitio distinto que se que se fai o certamen. Porque entonces aquel Luli a queixo, non? Cura. <laughs> <laughs> bastante, bastante. Curado, sí. curado, semicurado e queixo fresco dun tar, non? Sí. Sí, este ano sí. Este ano tocou tocou para eso. O sea, ah, moi ben, o, estupendo. ano, o, hai dous anos tocoulle un bronce tamén o semicurado, e hai uh -huh. tres anos eh, unha medalla de plata o, o curado, uh -huh. neste caso. Mira. Pois a Meixoeira, e diste que, que levades pouco tempo, pero, bueno, pois a trayectoria será cativa, pero a verdade é que os éxitos todos van vos acompañando, quer sí, decirse señor. que tendes un boa demanda. Por certo, che preguntar, os nosos ointes e seguidores poden poden demandarvos por, por internet, porque ahora está moi de moda eso de, sí. de, de vender a través de internet. Mm. Sí, nos, a ver, nos non temos eh, página como tal, eh, nos somos unha cooperativa pequeniña, e eh, dedicámonos tamén, a parte de elaborar eh, lácteos e demais, que produza a propia cooperativa, tamén eh, vendemos eh, algúns produtos de cercanía, o que chaman eh, agricultura de eh, fruta tradicional, meles da zona, etc. Ah. Facemos un pouco de supermercado, mm. eh, de produtos de cercanía, eh, sempre tentamos, bueno, pues, eh, tratar cos uh -huh. clientes de, uh -huh. de tú a tú. Entonces, sí, sí, sí que temos en Facebook como contactar, pero sempre nos gusta pois eh, a chamada ou eh, sí, eh, poder falar co cliente. Eh, Vaya. <laughs> Ah, sí. Ou seja, que nós podemos escoitarlle a súa voz polo menos. Nós podemos facilitarlle aos nosos entes a, o voso correo electrónico a meixoeira.coop@gmail.com, non? Sí, correcto. A meixoeira coop con dúas os de eh. cooperativa. Eh arroba gmail.com E tamén mm, o vosso teléfono 672-159-103, non? Correcto. E aí, aí poden mm, contactar vosco e pedir mm, algúns dos produtos que vos tedes, uh -huh. que ao mellor, pois, eh, mm, dependendo da cantidade que se pida, seguro que hasta non paga nin o, ni, nin, transporte. O transporte, non? Eh, Sí, bueno, eso depende, lógicamente, hai que mirar, ahora que está subindo todo. <laughs> Sí, no, hai que mirar, hai que hai que medir moito. Claro, claro. Hai que que asustar, hai que asustar. ¿eh? Estamos <laughs> justamente ahora un proceso de asustar asustar números como está todo o mundo. Sí, Hombre, sí. claro, lógicamente. No, re, refírome que sí, eh, a cantidad de eh, Sí, eh, sí, sí, sí sin duda. todo, todo se puede hablar en esta vida. Sí, sí. Eso. <laughs> eh, bueno, escoito unha cousa que che quería contar. As, a, o, o, os animais, as cabras que tendes son dunha raza especial ou teñen teñen denominación de orixe galega como como son? No, nos traballamos con, sí que son de raza, son de eh, murciano granadinas, que Ajá. son unha, un, unha, unha raza xa leiteira de por sí, sí que traballa sí, sí, moitos sí. produtores de, de queixo. Uh -huh hai outras tantas, o sea, uh -huh, claro. decantámonos no seu momento por esta, uh -huh, eh, cando uh -huh. arrancamos, e con esta seguimos, eh, creemos seguir, va, seguiremos, vaya. Claro, claro, no, no, lógicamente. Bueno, entonces eh, quero decirse que todos os que queiran mm, os nosos ointes e seguidores que queiran ponerse en contacto con Bosco, poden facelo e seguro que non somente, como acabas de decir, non somente queixo e outros elaboracións, sino tamén produtos, como acabas de decir tamén, produtos de kilómetro cero, é dicir, como mellor son capaces de coller algunhas verduriñas, algúns <laughs> tamén tamén, non? eh, traballamos un pouco con todo isto, un produtores de cercanía, produtores, pequenos produtores locales que moitas veces pois eh, é eh, fácil producir, pero difícil comercializar e como un dos nosos socios justamente se dedica a comercialización dos nosos produtos, pois tamén a de mm. a de, deses pequenos produtores da eh, pois da contorna eh, en Galicia en general, bien, de muy mel, produtos frescos, etcétera. No, Vamos collendo así un pouquiño de de todo. Ah, moi ben, estupendo. Claro, sí, diversificar señor. porque si tamén hai tamén máis demanda, non? Eh, tamén, eh, que ao final si tes unha persona que se dedica a vender é eh, igual vender quesos que vender outros eh, outros produtos eh, sí. eh, bueno, sempre hai cerca sempre hai, ao, largo dos anos vas conocendo pois produtores que moitas veces teñen esa esa dificultad como chegar ao público, ten unha cousa ter horas para producir e a maiores ter horas para vender, entonces moitas claro. moitas veces é unha forma de chegar a entendemento e facilitarlles unha parte do eh, da vida ao final do claro, proceso productivo claro, que chegar ao cliente. Claro, claro. Nos por suerte ou por desgracia xa levamos uns anos eh, ao principio costounos, pero bueno, xa, xa temos un un camiño andado. E, e, e non desbotades, por exemplo, a participar en algunhas feiras, en algúns sitios de en mercados determinados, non? No, temos participado, sobre todo ao principio, que é un pouco onde nos darse a conocer e demais. Sí. Ahora, a verdad, que o traballo non supera un pouco e a feria xa non, xa non solemos eh, claro. eh, asistir moito a algunha que o mellor nos quede cerca ou así puntual, uh -huh. pero bueno, como norma non mm, últimamente non estamos asistindo, aparte con este tema desde que se cerraron o tema mm. dos mercados e uh -huh. costa un pouco <laughs> volver a entrar en dinámica. Lógico, lógico, lógico, e además te, te, tendo en conta a pandemia, lógico, hai que ter unha, eh, reserva, <laughs> lógico. Eso, hai que ter unha reserva. Eu queria che preguntar por que a zoa de Moaña tedela onde tedes esta explotación. Pois non sei se conoces Moaña. <laughs> Este home si, sí, te, este ten amigos por aí tamén. No, Teño pues, pois- unha familia adotada aí en Moaña. <laughs> Pois pues, a explotación temola na parte alta, na, na Eli... parte rural que todavía lle queda, ali na Fraga. Ah, na Fraga, non? Eh, Eli por cerca do Castañeiriño e todo aquilo, non? por, por alá arriba, sí. Eh, temos, eh, te, temos casas rurales, eh, ah. por alá arriba, e catro casas desperdigadas, e despois é todo monte. Sí, ah. sí, pues pois sí, sí, sí. <laughs> Natureza, natureza, que, que sí, Moaña sí, tamén te vistas, como, Como... E vistas, que desde aí vei a praia da Xunqueira. <laughs> Desde arriba, desde onde nós estamos justamente, no, pero subindo un pouquiño máis arriba, que quedaría o mirador, desde aí sí. podes mirar todo, todo o pueblo. Sí, sí, sí, todo Vigo. Eh, mm, eh, mm. todo Vigo tamén, sí. Eh, mm. ah, Ahora nos tocará poñer... Eh, como se chama? Eh, luces de, de Ah, luces gafas, de Nadal, gafas de sol, non? Gafas de sol, para tanta luz. <laughs> sí, desde logo. <laughs> sí, sí, sei que, sí. sei que vai iluminar a ría inteira o, o, un talabel, caballero, sí. <laughs> sí pouco lle quedará. Oye, mm, fálanos dunha, dunha cousa que vin aí ahora en internet. Celebrar a ocasión especial cun agasallo, unha forma diferente de conquistar e agradecer, é unha caixiña, é mm, logo que ten esa caixiña. Eh, bueno, eh, esa caixa en concreto ven un pouco de que o queixo curado neste caso, que é un dos, dos que temos premiados mm. cunha medalla de plata cando nos empezamos, foi o primeiro queixo que nos mm. mandamos a, a este certamen, só mandamos ese, e sacamos unha plata, levábamos seis meses desde que empezáramos, Carai. o cual para nós foi un, unha sorpresa, Carai. <laughs> vamos a decir, e agora ven cunha segunda medalla de, de... de bronce, uh -huh. e como non é un produto que, que teñamos moito, pois porque o noso volumen non, non é moi grande, non solemos eh, facelo a menudo, témolo así puntualmente, pois uh -huh. decidimos que o pouco volumen que temos, pois sacalo así dunha edición un pouco especial. especial. Entonces, aínda que facemos estas habitualmente para regalos e demais, uh -huh. con diversos produtos, un pouco a, a petición do, do cliente, sí. eh, pois este decidímolo sacar nese foro. Ai, Ostras. parece que se nos ah, cortou o, a comunicación. Vale, bueno, vale. Mm. Solamente non é moito, bueno, está volvendo a chamar. Vamos a intentar que mm, polo menos despedilo, non? Exactamente. eh, e despois eh, intentamos conectar novamente con Galicia, porque temos compromiso tamén, non? Tamén. <laughs> tamén hai un pouco de compromiso. O mellor algunha cousa, algunha cousa pasou. A verdade é que estas cuestións tecnolóxicas, a ver, yo, yo, yo elemento... Bueno, pois, pues, témolo outra vez. Xa temos. <laughs> sí, sí. Bueno. Sí, sí, algunha cousa pasou que non queríamos des, mm, que, que, que acabara a nosa conversa así <laughs> tan súpe, de súpeto, pero agradecerche moitísimo, eh, Carlos, que, que, que nos informes de eso. E, e volver a repetir o teu teléfono, o vosso teléfono, para que se si algún eh... ointe quere poñerse en contacto con vosco para poder pedir eso, non? Pois, sí, claro. Sí. Pois pues, o teléfono pois que eles poden chamar e, e oides a voz deles, pois son o 672 15 91 03. Claro. Correcto, é iso mismo. Eh, eh aí, a, aí aparecerei eu. <laughs> ben. Moitísimas gracias, Carlos. Eh, moitos Nada, éxitos. A vos, moitas gracias. Aperta moi forte, graciñas. Hasta logo.